我。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 Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allah uputi na pravi put, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga na stramputici ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov rob i poslanik. Kaže stvorite svjetova u prevodu značenja ajeta ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, period proljeća je period ponovnog oživljavanja prirode kroz šta vjernik može uzimati veliku pouku prve generacije ljudi na Dunjaluku, a i ove danas živuće su postavljale razna pitanja i pokušavali su uvijek dosegnuti odgovor. Pa je često čovjek u dilemi zar će biti proživljen nakon što bude usmrćen. Ili, kako Kur'an govori, čovjek se pita enna juhji hadihi lahu ba'da mautiha zar će ovo Allah oživjeti ponovo nakon mrtvila da li je to Allah u stanju i u mogućnosti kada čovjek nakon što se tijelo vrati zemlji i ponovo se rastoči i postane zemlja da li će biti u mogućnosti Allah da ponovo proživi čovjeka naravno vjernici i vjernice će odmah odgovoriti da vjeruju u proživljenje, da vjeruju i imaju povjerenja u ono što je uzvišeni Allah objavio u Kur'anu i što je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nas obavijesti. Međutim, čovjek i dalje traga za opipljivim dokazima i argumentima i kada se ti dokazi predoče Svako pametan će uzeti pouku i biti čvrsto ubijeđen i to mu samo još više povećava njegovo vjerovanje na vjerovanje koje već ima i još više čini da ubjeđenje u njegovom srcu bude jače i da njegova opredijeljenost na putu hajra, na putu dobra, bude još stamenije, stabilnije i ustrajnije. Uzvišeni stvoritelj kaže da on juhriđu l'hajje min al-mejiti izvodi živo iz mrtvog wa juhriđu l'mejite min al-haj a isto tako i mrtvo izvodi iz živog subhanallah juhji l'arda ba'de mautiha oživljuje zemlju nakon njenog mrtvila وَكَذَلِكَ تُحْرَجُونَ Isto tako ćete i vi biti proživljeni. U januaru i februaru, kada smo pogledali prirodu koja nas okružuje, ustanovili smo mrtvilo i potpuno mirovanje. I ko bi rekao tada, kada je bilo minus 18, 19, 20, da će doći jedan ovako lijep dan, I danas kada idemo prema džami, gledamo travu koju Allah ponovo oživljava i daje da raste, da voće nakon što je izgledalo suho, ponovo iz njega izbija zelenilo i javlja se novi život. Kako je to moguće? U trenutku kada su niske temperature bile, čovjek je pomislio gotovo je i kada bi se dunjaluk tako zadržao, stvarno bi tako izgledalo. Međutim, pogledajte što Allah daje, da se određene stvari okreću i kreću. I Allah daje juhriđul hajje minel mejit da izvodi živo iz neživog. Pa daje da iz sjemenke izraste biljka. A ponovo od te biljke da nastane sjemenka i tako u krug. I Allah daje juhriđul da kokoš rađa jaje i da se iz jajeta ponovo proizvodi ili stvara i u život daje novo pile ili, ili nova kokoš. Da uzvišeni Allah daje da čovjek nastaje od kapi sjemena i opet da iz čovjeka nastaje kap sjemena. I vrlo je značajno da o svim znakovima koje nam Allah šalje u prirodi koja nas okružuje, u kosmosu, jer sve Allaha slavi, sebeha lillahi ma fi samavati wal ardu. Allaha slavi veliča sve što je na nebesima i na zemlji. Da shvatimo da sve ovo što nas okružuje u prirodi, potpuno se pokorava Allahovoj odredbi i naredbi. I ko je taj ko bi dao znak kada će trava krenuti da iz zemlje raste? Kako ona zna? Kako pčele iz košnica znaju da baš tada i toga dana trebaju krenuti i izaći vani? I gdje će ići i na koja mjesta da sakupljaju polen i ono što je potrebno za proizvodnju medanja? Allah uzvišen je taj koji je sve smjerom stvorio, koji je sve uredio i kad kaže وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً i ti vidiš zemlju da je pusta. Kao mrtva. Da u njoj nema ništa živo. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَ الْمَا اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ Pa kada spustimo na nju vodu, ona se protrese. Kako je moguće da ono sićušno zrno, sjeme koje se baci u zemlju, da može probiti i izaći vani onaj e, tako nježan dio koji kad krene tek iz zemlje da raste pšenice ili kukuruza ili graha ili krompira, bilo čega. Kako je moguće da probije i nađe mjesto iz zemlje da Allah nije dao, pogledajte, kaže, a kada na nju spustimo vodu, kada Allah spusti kišu i oni koji zalivaju zemlju, ta zemlja se malo protrese, pukotine nastaju i Allah daje da iz zemlje razno i raznovrsno rastinje izraste, da iz jedne zemlje, jedno te iste, kad ubacimo razne vrste sjemenki i razna e, zelenila ili razne vrste povrća, a i voće i svega ostalog raste iz zemlje. I onda upravo u embetet i iz zemlje onda vidiš raznovrsno, predivno bilje kako raste. Pametnom je u ovome velika pouka da mi upravo na osnovu toga kako i Kur'an govori u fil ardi ayatun lil muqinin u zemlji su znakovi za one koji dubinski promišaju wa fi anfusikum a i u vama samima afala tubsirun zar ne vidite da prateći sada razvoj i onaj ko radi a svaki musliman i musliman kako imaju komad zemlje bilo bi lijepo da ga obrađuju da ga oplemenjuju da Allahu na blagodatima koje im je dao zahvaljuju i da razmišljaju o blagodatima. Jer mi danas živimo u vremenu kada mnoge stvari se samo mjere materijalnim. Pa mnogi kažu neću saditi i sijati krompir ili grah i ostalo zato što se kaže ne isplati. Jeftinije mi je kupiti. Međutim, pitanje je šta kupujemo, koliko zdravu hranu konzumiramo, Zbog čega ovoliko raznoraznih bolesti se danas pojavljuju? Zato što čovjek želi sa malo ulaganja da zaradi puno. Lakše mu je vještačko džubrivo stavljati nego stajsko i ono za koje treba duža procedura ili teže je doći do njega. Zato što sa ovim dobije više proizvoda u kilogramima što može bolje unovčiti, ali nažalost ne dobija se kvalitetan proizvod. Dini Islam, naša lijepa vjera brine i o našem duhovnom, ali i fizičkom zdravlju. Jer Allah naređuje jedite min tajibatin od lijepih i ukusnih jela kojima smo vas obskrbili. Znači ono što je halal, trebamo nastojati maksimalno proizvoditi zdravo i da onda prateći rast razvoj i plodove koje nam Allah daje, da mu budemo neizmjerno zahvalni na svemu tome što nam je dao. I da upravo kroz to promatramo i svoj život i promjene koje se kod nas dešavaju. Čovjek kada se tek rodi kako je sićušno biće, slabašno i ovisno o pažnji svojih roditelja. Pa nakon toga kada odraste, u snažnog mladića ili djevojku zna se desiti da se čovjek i osili da skrene s pravoga puta da se oda alkoholu prostituciji, kriminalu i raznoraznim devijantnim ponašanjima da bi to spriječili potrebno je da držimo našu omladinu i djecu u unutar džemata i da nastojimo pomoći im da sve te negativnosti koje se pojavljuju u društvu što manje imaju utjecaja na njih I kako je lijepo kada su mogućnosti roditelji da sa svojom djecom učestvuju u određenim aktivnostima, pa i u obrađivanju zemlje i da na taj način od malih nogu podučavamo svoju djecu da znaju da sve što je danas slabašno sutra može ako Bog da biti jako. Sve što je danas jako, doći će period kada taj snažni mladić i djevojka izgube snagu i postanu, ako ih Allah poživi, nemoćne i znemogle dede i nane. E valja onda nakon što smo znali, ponovo biti vraćeni kako Kur'an govori da ne znamo mnoge stvari. Počne čovjek seniliti, zaboravljati, više nema reflekse da može se baviti određenim aktivnostima kao što je ranije to činio. Zato ću za kraj navesti danas jedan istinit događaj koji se zbio u Americi i prenio nam je profesor kao vrlo jasan primjer kako uzvišeni stvoritelj daje znakove i preko onih koji pokušavaju na drugačiji način da predstave život na ovoj zemlji. U jednoj saobraćajnoj nesreći Poginuli su roditelji, a preživio je samo maleni dječak koji je sa njima bio u autu. Nažalost, u tim uvjetima života ima porodica koje ne znaju jedni za druge. I nakon traganja za njegovom rodbinom i njenom od umrlih roditelja nisu pronašli nikoga kome bi predali dijete da brine o njemu. I pošto su vidjeli da se niko ne javlja, Uzeli su tog dječaka i predali instituciji koja je htjela da napravi eksperiment. I poslušajte sada šta su ustanovili. Tog dječaka su podvrgnuli eksperimentu da su izolovali ga od vanjskog svijeta. Ali su mu odredili najbolje učitelje učitelje najveće stručnjake iz raznih oblasti. On je naučio dobro i jezik, i matematiku, i fiziku, i hemiju, i biologiju. Sve je proučavao, međutim nije imao nikakvog kontakta sa drugom djecom i svoje generacije, niti mlađe, niti starije. Kako je rastao i porastao kao mladić, došlo je vrijeme da ga suoče sa životnom realnošću. I uključe oni ekipe, psihologe, e, ljekare, raznoraznih oblasti, kamera ide za njim, džipovi su, dakle sve stručnjaci izlaze iz tog e, prostora gdje je mladić dotada živio, potpuno izolovan. Sve što je znao o vanjskom svijetu, znao je preko filmova, preko računara, dakle nikada u životu nije zgazio travu svojom nogom, nije vidio kravu ili ili ovcu ili kozu, nije vidio oblake niti sunce, uvijek je bio u zatvorenom prostoru. Jer su htjeli od njega da naprave super čovjeka. I naravno, što je još žalosno, učili su ga Darwinovoj teoriji o evoluciji kako je čovjek bio majmun, pa je onda postao čovjek. I kad su ga doveli, kaže, hoće prvo da izađu u planinski dio. Izlazi mladić iz auta i on izlaze za njim, kamere sve to snimaju, ipak je to sad događaj, stoljeća, da vide šta će mladić kazati. I kada je mladić izašao, kaže, kako je ovo divno. Kad je vidio lijepa planina, šuma u njoj, potok dolje teče, trava, planina, čist zrak. A ovi profesori pišu, rekao mladić kako je ovo divno, kod je rekao veliku stvar. Ali, nakon toga kaže, a tek kako je divan onaj koji je sve ovo stvorio. Allahu ekvar. Sav trud njihov je pao uvodu. Godinama ga izolovali. Htjeli od njega da naprave nekoga ko će se kao diviti samo ljudskom mozgu i dostignućima, međutim, njemu je Allah uzvišeni dao uputu da je shvatio da ne mogu ova brda koja nas okružuju i sva ljepota koja je na njima i ove čiste rijeke i potoci na izvoru koje je Allah stvorio radi nas i ovaj zrak koji nam Allah daje čist da udišemo i sve životinje koje nas okružuju innemahum umemun emthalukum i to su ummeti poput vas i pčele i mravi i ribe i ptice i sve ono što nam je Allah dao trebalo bi nam biti velika pouka zato sada kada ustanete na sabah namaz i čujete crkut ptica Sjetite se sebaha lillahi ma fis samawati wal ard. Allaha slavi sve što je na nebesima i na zemlji. I ptica u gori, i riba u vodi, i mrav u mravinjaku svom. I onaj list koji će sada lagano izaći i na povjetarcu se povijati sve Allaha veliča i slavi. Samo je na nama, ljudskom rodu, da vidimo gdje smo mi. Znamo da nećemo vječno živjeti. Zato nam je važno da organizujemo svoj život, da namaz obavljamo, da abdest redovno uzimamo, da roditeljima dobročinstvo činimo, da svoje obaveze kao muževi, očevi, sinovi, unuci obavljamo kako treba, da znamo da smo živjeli život na Dunjaluku dostojan halife ili Allahovog namjesnika. Ako hoćemo da budemo pravi namjesnici, trebamo se brinuti da uredimo životni prostor, da očistimo sada zemlju, da uredimo koliko god možemo da izgleda još ljepše, jer nam Allah u tome daje blagodati i milost i crpeći pouke i svega onoga što nas okružuje, to nam samo još više vjerovanje i ubjeđenje povećava i ja molim Allaha da nas poživi u islamu, u imanu, da nam podari iskrenost u vjerovanju, snage za činjenje dobrih dijela i da nas umrtvi sa imanom i proživi u društvu iskrenih vjernika, dobrih Allahovih robova, e, vjerovjesnika i šehida. Amin. Ekulu ma sami'tum wa astaghfiru Allah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Allahumma salli اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم